guai arte egia da ez gula gauza anitz ikusi, salbu eh, uh, eh, bai eh, gauza tipi batzuk, DPS horien afera bada bi haste, baina egia da ez dela biztanda aski, baina erakusten du, erakusten du gure galderak uh, konduan hartuak girela eta ez du dudarik uh, askifite uh, gauzak aldatuko direla alde honean. Pour moi, la déclaration euh, faite par ETA est extrêmement importante. Etaren deklarapen hori biziki importantea da, gibelezineko bake prozesu batean sartuak girela pentsatzen baitugu. Euh, Lehen aldikotz, erakundea etorri da doluminak eskaintzerat familieri eta biktimeri. Alors, moi j'estime que lorsqu'on rentre dans cette phase de la réconciliation... Beradiskidetze fasean, sartzen girelarik, ezin bestekoa da, frantzes estadua jardain negoziaketa maian. Bake prozesu hortan, frantzes estaduak bere eskua ez dezan sar, ez dugu la mer.